Die tweede brief aan die Thessalonicense, 2 Thessalonicense, hoofdstuk 1 Van Paulus, Sylvanus en Timotheus Aan die gemeente van die Thessalonicense wat aan God ons Vader en die Heere Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Heere Jesus Christus. Ons moet God altijd vir julle dank, broers. En dit is ook recht, want julle geloof neem sterk toe en sonder uitsondering word julle liefde vir mekaar altyd meer. Daarom praat ons met trots van julle in al die gemeentes van God. En vertel ons van julle volharding en geloof onder al die vervolging en lyding wat julle moet verduur. Dit alles is 'n bewys van die regverdige oordeel van God, naamlik dat hy julle geskik geag het vir sy koninkryk waarvoor julle nou ook ly. God is tog regverdig Die mense onder wie julle nou so ly, sal hy as straf ook laat ly. En aan julle lyding en onsin sal hy einde maak wanneer die Here Jesus met sy magtige engele in 'n vuurvlam uit die hemel verskyn. Dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie en die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag. Dit sal gebeur op die dag wanneer hy kom om verheerlik te word deur die wat aan hom behoort, om eer te ontvang van almal wat glo. Julle sal ook daar wees, want julle het ons getuienis aan julle geglo. Daarom bid ons ook altyd vir julle. Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het. En mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome maak. So sal die naam van ons Here Jesus deur julle verheerlik word en julle deur hom in ooreenstemming met die genade van ons God en van die Here Jesus Christus.